Bagong padha rejo sak praptamu. Pate sesuki. Lah ra tenan. Sengguna ah, ah lali e. Sengkune. Sedaya sami mestari nek durna niku ala, durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Eh. Eh, anu napa? Niku ming napa jare kabar burung sing boten wonten nyatane. Kula pitados kalian penemban durna. Napa sak rep pengendikaning penemban durna? badhe kula nut kula badhe ngestokaken dawuh cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun nanggen kula ngunjuk atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara mantur sembah Ah, oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkene kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngopo? ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika tiga lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tupi daya elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi Iki aku ngimpi yang to kowe kuwi mangku sang Hyang Rembulan Bagong. Weh, nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Bangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Yo, wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mal. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsu kowe. Trimbahan aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya ya aku pasrah wis mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa ning ya kuwi iwakku ra enak lho ora apa-apa langu lho ora apa-apa pokoke ra enak iwakku soalnya aku kira tau adus iya ora apa-apa ora adus ora apa-apa ning tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan eh ikhlas ora ikhlas ngopo Awang mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadian lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku kuwi kondang becek kok. Aku kuwi kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dolan-balan iki kok. Wo oh, dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ngatos, atos. tak ngempuke. Nek arep apa ya kene, kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Menek kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene? Kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Sampean dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa menapa napa sing teng jero kedaton nggih napa-napa sing teng kiwa tengening negara sing nang karang pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke ya ngono ku napa pripun minangka dadi pengarep kudune sampeyan niku adil kudune sampeyan niku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula kula kandhani nggih Gus Karang kadempel niku owah-owane warna-warna. kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuan kon bangun, mula sing kudu bangun nggih anak anak niki. Ning kula iso apa nek mboten nonton pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur weh duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa arah desa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo Ndara-ndara Kendhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawang isor sing mangsawang dhuwur terus, mengkene klilipen. Ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku mang gatekke, ngoten. Karang kajempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku mbangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata, nggih to, Pak? Heeh. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean, ora bakal Bagong lakon bangun desa. Lah, manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandingan kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak salah sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaan ning kawula karo sampean saya ngrekoso sampean dadi nalendra ndara. apa swara sira bertapa? Sumalu gembol, sumorante, sumorante hawela, hawela. Iki ora pangling kaya ora wae Adipati Harya Sengkuni. Ana ing pertapan Sukalima di janur gunung kadingaren Adipati kersa rawuh ana ing Sukalima. Padha kanthi harjo sak tindaking Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima kene di Adipati Harya sengguni Iya iya Kakang Durna. tansah winantu ing suka basuke praptaku ning saka lima niring sambikala aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersaning kakang prembaning saka lima oh iya iya tak tampa dik patih tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya di iya nak gegem dadiake jimat sapa ingkang minangka dadi ruwangmu rawuh ana ing pertapan saka lima aku mung ijen wandene kepareng nderekake ya ming anak anakku para sata Kurawa. Lho, la kok ora mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan Sukalima jere kene kuwi papan pasinaone ing para Kurawa. Kene kuwi papan pamulangane ing para sata Kurawa. Kena ngapa kok dadak mbok papanake ana ing pelataran pertapan ing Sukalima? Mengko ndak malah ngewu-ewu inggonku bakal rembukan karo Kakang Penemban Durna. mergo sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para sapa kurawa watak wantuning kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga monggo akeh-akeh padha ninggal tata krama padha ninggal unggah ungguh mengko ndak malah pating cruwet kaya bedet sewu menebo pategalan jroning pertapan soko lima mula ora ana ing kendhak keparengake nderekke sowan ning pecrabakan pertapan kene kakak oh ya wis ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga malah iso manteng gone awake dhewe mengko bisa rembugan. Jumbo kalau ana apa ingkang bakal mbok aturake marang ngangres. Ana ngarsaku Dipati. Iya, Kakang Premban Durna. Nuwun sewu, Rekina Mati. Ing abdi punasa tama keparang kula ngaturaken sembah. Pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka. Gusti kula ing kepatihan kloso jenar. Iya ya satama. siratur bekti kelawan aku wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana lho bundi nggo jimat paribih dayana ning kasantosan paring pangestu paduka Gusti ploso jener amawakono kabagyaning gesang kula Gusti Patih Haryo Sengkuni sawise santata nggone Dek Patih rawuh ning percabakan pertapan kene aso ingkang dadi napas katon wis sasat ingkang dadi riwe yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Dik rawuh po ning pertapan saka lima kene apa pancen saka kersane Adipati Sengkuni pribadi? Apa pancen sira kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana? Ingkang sepisan aku ngaturake sira sepira kuluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang. Sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe. Nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lho. Ana apa, Dipati? Lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Harya Sengkuni supaya rawuh ning pertampan Sokalima. Apa aku nandang keluputan tumraping negara Ngastina? Yen to pancen Begawan Durna kuwi nandang luput tumrap negara Ngastina dosa apa ing bakal tak sandang? Aku ora bakal selak. Nanging yen to rawuh Adipati Harya Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna. Terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina. aja kaduk ati kadron penampa yektene praptaku ning saka lima kene ora kok bakal paring dedukan lawan kakang penemban turna kuwi bakal pis babar pisan ora uga ora bakal paring kanugrahan saka anak prabu ngestina marang kakang penemban turna kuwi ya ora lho lah wigatine apa ana sewiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Penemban Durna. Lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana negara Ngastina. Jeraku iki nayaka negara Ngastina. Aku kuwi punggawa negara Ngastina. Samangsa-mangsa dikersake sowan ora bakal badal dawuh anak Prabu Ngastina. Lah kok dadi Adipati Harya Sengkuning ing Kroyo-royo rawuh ana suka lima kok beda ana adat ingkang wis Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku. diutus dening anak Prabu Ngastina. Kene-kene Dewatira aja maju kene. Aja nganti duna dungkat kok bakal nampa pengendikaning anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Harya Sengkuni di Adi sungkening ploso jenak. Sejatine ngene ya Kakang. Pataku ning suka lima iki nyambung ngendikaning anak Prabu Ngestina. Kakang Penemban Durna ngerti dhewe. Pendak-pendak Ngestina ngadani pasewakan, pendak-pendak Ngestina ngadani pepanggihan ana ing marapatan negara Ngestina sing dirembuk ora ana ile kaja bamung patine para Pandhawa. Lan ngerti yo nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem. lan ora kepenak nggone dados dadi nalindroning negoro Ngastina merga Pandhawa isih urip ana ing alam padhang mula tumuli aku didhawuhi jeneng anak Prabu Ngastina ngelingi yen ta Pandhawa kuwi murid sampeyan Kurawa kuwi ya murid saka 5 mesti wae Kakang Penemban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi saktenane, tenane upama sampeyan kuwi gelem jujur mestine Kakang Penemban Duna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah gandeng ingkang dijongko dening anak Prabu Ngastina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penemban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngastina lan tresnane marang negara Ngastina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. Sampeyan didhawuhi supaya ngendikaake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi? yen Kakang Premban Durna wis paring dawuh mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para sata Kurawa, Kakang Premban Durna cukup paring pangandikan wae. Mergo aku ngerti, sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumaring ngatasé guru kok mentala karo siswane. Jaga marang asmaning Kakang Premban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedusan merga saka anggone Kakang Premban bakal maring pepati kelawan Pandhawa cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa wis kuwi sing dadi sedyaning patih Sengkuni sowan orang Sukalima saiki tak suwun Kakang Premban paring dawuh kelawan aku mengko yen wis cetha dawuh Kakang Premban bakal tak aturake anak Prabu Ngastina sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira wis dadi bombong bungah penggaring anak Prabu Ngestina kok Kakang Premban Durna. Kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lakonku kaya ngene ya Dik Pati. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Lho, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuh munggah gunung yen perlu jegur segara. Upama bekalan Durna menika dipun dawuh supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah. Kula sago. waten menika ingkang dawuh ya menika anak Prabu ing Ngastina. Ning sareng sampean menika paring dawuh ya di panjenengan ngendikaake piye to kringkianing para Pandhawa? Oh, jujur wae, mak tratap atining Begawan Durna. Mak tratap atiku. Mergo saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ing ngendi kewajibaning Begawan Durna, Hose ta. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru, jarwa dosoke guru menika iso digugulan ditiru. Sawenenge ilmu ingkang kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa, wewangsaning kawruh sing wigati lan sing migunani tumrap ing urip. tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo murid dhewe menika piye to, Dik Patih? Kula le arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak min cukup to. Kepenak kok, Kakang. Ora san dadak digawe repot, ora san dadak digawe angel. Sampeyan ngendika ya Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa mboten sah sampeyan sing kudu magang karya sampeyan mengendikake seranane pendhawa mati niku piye lho perkara kula meng ngomong ning niku dadi jaran mati ning para Pandhawa niku embane kaya dene kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute tegese kula ora tumindak ning kula nyandang dosane niku mboten apik Depate wis to sakniki ora sang rembug perkara apik karo Allah apik karo ora niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro apik ala bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon saiki kok dadak ngrembug perkara apik karo ala sampeyan mangendikake pripun carane oh, niki mboten rampung dinggo lole-lole niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu Kula kudu piye, Depate? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhakake grinyaning para Pandhawa, tegese Kakang Premban Durna le meru Ngastina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Nek nek kula ngandhakake grinyaning Pandhawa nika nun sewu lho, Di. Amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula. Mongko siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringkaning para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. zaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan ning sato kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. pun sampeyan saniki mengendika keringyaning pendawa niku teng pundi nek sampeyan boten purung paring pangandikan kula tak wangsul teng Ngastina kula tak bali teng Ngastina apa sing enten teng Sukolimo niki arep kula aturke dening Sinuhun Prabu Ngastina tertentu panjenengan entuk duka gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngastina lole oh, lole lole meneh Koswala. Ha ah, mbok ganti. Sila bertoba selalu gimbal sumerante sumerante hawela hawela. Nah, bangane lole mbok hawela. Kok mengelola lole. Ha, ah, dadi sudok gunting tatu loro. Ha ah, cetha. Nek dingkupke ya ming siji tatune. Oh iya. Nggih nggih Depati ya. Pon kula akoni. Kula rumangsa iso mukti ngawi banyak krawati mbau denda kaya ngeten iki. kaya ngene sing kula rasake babakan derajat pangkat bondo donya saka lima ora kurang niku saka peparing anak Prabu Ngastina. Kula nek nganti kula menika nyelaki dawuh anak Prabu Ngastina, oh terus Durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula. Nah, rak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe pun mangendikake. kringyane pendhawa niku enten dumunung enten sinten puntadewa apa werkudara apa janaka apa kembar nek miturut kula kringyaning pendhawa menika nuwun sewu mboten wonten dek paten seta kok mbon ora ana pripun lho nyatane ora ana dijukuk saka pundi mawon cepi ternyatanipun nuwun sewu Pandhawa menika urip ana ing alam padhang menika ndharmaaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadane urip sing ditindakake dina-dina karo Punta Dewa sakadang anak kula para pandawa menika namung dedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandang wong kawudan, paring teken wong lunyon paring payung wong kudanan. Monggo tanpa pamrih. Jagat menika ngantos keberbeken ngantos kumandhange dateng para pandawa donya menika nganti kebrebeken ngumandange para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tau tate dislametke dening para Pandhawa. Yen para Brahmana padha tresna karan para Pandhawa, merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babakan ulah kapi kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Nek wong karang pradesan menika tresna karo para Pandhawa, menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong karang pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwo matikel tikel asilipun pekasan sami kepo tangan budi kalian para pandawa sani kar di joko suka ngendi kar di kayu patine suka ngendi cobi manggagas nuan sewu lho di wong apik niku oke sing tersno mula nek on nganti ono wong bakal jongko alane wong apik niku nuan sewu mesti dikabarake karo sing bakal di jongko patine niku wau wow. mula nek cara kula sampeyan arep jangka matine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa. Merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa. Nek jebul keputangan budi karo para Pandhawa, wekasan ngerti nek sampeyan bakal matine para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan, wekasan Pandhawa wis tata-tata, samapta ganti sawegaing diri. Gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih, Paten. Ah! sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono akar mateni Pandhawa akar mateni Pandhawa aku nangan Nek kira kurang gawe tu minta Allah menika aja omong-omong meneng mawon terus dijongkok karo sing ajeng di krenah sindrakane niku mboten sadiomongke karo wong kono-kono Neng boten wong Kurawa niku watake umuk Kurawa niku watake sombong Kurawa niku anake sesungaran nek arep duwe gawe, arep jongko gegayuhan mesti dikandak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendung, men dikira wong wae lok. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana ringkiye sakniki kula tak takon, Punta Dewa niku ringkiye wonten pundi? Mboten wonten. Mboten wonten kringkiane Punta Dewa. Merga Punta Dewa niku jenenge wis Punta Dewa. Punta menika luhur dewa niku wis ngarani. Keluhurane Punta Dewa niku ngungkuli para Jawata. Merga tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngaten. Sapa sing ora keputangan tangan butuh karo Punta Dewa? Mula Punta Dewa niku nuwun sewu. Klebu sewijining ratu sing disebut getihe putih. Merga saka sucine lahir lan batine. Ati lati makarti nyawiji menika Punta Dewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu. Nadyan derajat pangkat kanalendran dijaluk karo wong liya e, punta dewa ikhlas. E Aja kok derajat pangkate. Drupadi bojone dijaluk wong liya e, diwenehke kok. Aja kok bojone pati uripe dijaluk karo wong liya diwenehke. Niku punta dewa. Mula ora ana wong sing sucine ngungkuli punta dewa. Nika nek pun nesu medeni. Nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong. Nika nek kalunge nganti di senggol kali punta dewa wah niko dadi brahala gedhe banget niku sing pengguri sampeyan niku neming ngemplok sirah sampeyane sepisan nggih mengkaya sate kere punta di werkudara werkudara ya ora duwe kelingan werkudara ya ora duwe kriyan niku arep wong ngagal growal ora iso basa ora iso ndodok ora iso unggah-ungguh ora iso tata krama ning sapa satra sing tau ketemu karo dewane dhewe mung werkudara saka sapa saka hmm, hmm, hmm, Ya ya ya, percaya aku lho ngelmu kasampurnan ngawula panunggal sastra cetha paripurna ing wangsit sastra jendra pangruwating diyu menika werkudara kagungan Arep wong gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae. Ning ngono iki nyebutake atine ngerawet ngungkuli jejarote ngasem. Mula atine lembut. Niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ingkang gegilani. Sapa ta sing arwani karo Werkudara? Kurawa 100 niku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka. Janaka saya meneh niku lalangi jagat lancuring bawana. Lha materi Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mang pateni ajeng mang ngobong dewane geni niku mara tuane Janaka. Ngerti mantune mati diobong duripke meneh. Ajeng mang pateni cemplungke segara dewane segara niku mara tuane Janaka. Ajeng mang pateni mang pendem dewane bumi mara tuane Janaka. Mudar ora kowe. Susah to pikiran sampe. Nggih. Angel nggih. Angel mulo rasa digarap. senengane kok. Ning nek liyane Pandhawa niku apa ya sing bebetengi Pandhawa? Lho, wonten Dik Pati, wonten. Sapa? Siji Natandrawati, loro Semar Badranaya. Sapa sing arep ngungkuli kekuatane Natandrawati? Menika panjalmaning Wisnu, dewa sing tukang nentrepke jagat. Dewa sing tukang ngandum kabagyan niku Bathara Wisnu manjalma sajuga anggane Natandrawati. Mula Natandrawati menika nuwun sewu. Menika angel dijongko kringkianipun Antadarawati. Merga lantep panggraitane panjenengane iso weruh lelakon sing dheweke ora ngerti, panjenengane iso weruh lelakon sing bakal kelakon. Panjenengan ajeng jongko pati ning Antadarawati wis pirsa dhisik. Lho, sengkuni kok kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel dijongko dewate. Sulit-sulit. Sulit niku asu jengkelit. angel-angel nggih nggih terus sijine liyane nata ndarawati senar semar semar kula ketontok paduka kalau pidhato nggih mling samling se kula sumambrah sumambrah wong pidhato kok digatekke lho Semar Badranaya. Lho, Semar menika arep pamindrajate ngaceplik 8 saudha 3 saurupan. wong wong batur saumpamane ning Semar niku kekuatane ngedap-edap mula oke sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya jaman rumiyin Semar arep diboyong dening sinten kemawon saking negari Pancawati kepengin boyong ora iso saking negari Wistina kepengin boyong ora iso tumuli Semar nemtokke urip enten negari Ngamarta lah wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dateng sinten kemawon boten saged kesempatan menika awet kekiyatanipun Semar Badranaya. Oh, nah, mula nek arep pengen mateni Pandhawa niku nuwun sewu, kudu iso nyingkirke Semar kali Kresna. Niku bakal dadi srana patining para Pandhawa. Terus carane nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan. Mboten, maksude nyingkirke niku, nyingkirke niku dipateni. Mateh kok lambat banget lagi. Oh, dipateni. Nggih. Mang ngomong. Golek isak ngono. Mang ngomong nggih, Mbah. Menungso sing kudu dipateni. Nggih. Ya kuwi Semar kalih Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang diperjaya. Ning nek Semar karo Kresna niku terus meger-meger. Tesih cetha pocapane capane cetha panyawange gone nyawang gelaring jagat SMR bulan. Wah, taunana windanana nadani jangka kaya ngapa bebasan sampeyan njaluk bantuaning dewa mboten isa bagi patining para pandhawa dipati sengkuni didemat ganing cerabahan pertapaning sukolimo nalika semanten samya kendel sangya para santri manguyu dejanggan ingkang samya mangarsa mengersaning sang begawan durna awit kaperbalan pangketikaning sang paning pinandita ing sukolimo dah nyuwang durna melenggahi kanyut pi nangka wardu kanyut ku jarwat ganten para dujar wangsa nang durung abang durung manding dasare pertolo kasaru geger jabaning pertapan sami alok yen pertapan suka lima ana nenggih pono kawaning pandowo ora giling ku ora semar bodrono ki ora bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho sapa mataraman oh, kentos walu gembol manyar-manyar duk neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana Dek Pate. Pripun? Gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora mangling rak Bagong to Dipate. Weh ladara. Iki kok aneh temen. Ing atase Bagong kok sowan neng Soko lima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong wo aja takon dosa bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu girani lho ya Kula tak gawe ati-ati ya Di iya sing ati-ati iki gatine apa gek timbalana kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi Oh mana kawan Bagong gawe kaget Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung ngadi ngarep. Monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong, kowe padha arjo sak praptamu. Pono kawan. Pengestunipun penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. pangestuku sampean ana ya Bagong. Kula punding go jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Oh, Dipatih, sajake lodo lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah ungguhe. Iki lak lagi pertama. Engko saya suwe saya suwe ya saya sak dhewe aku kuwi kulina karo Bagong. Bagong padha arejo sak praptamu. Pate sesuki. Lah tak tenang. Ah, ah, Sengkune. Oh, lali e. Sengkune. Kuwi nantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula konjur kene pate. Iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat Bagong Padharjo sak praptamu. Ndara Satama? Iya. Wilujeng Ndara bekti kula konjo. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Oh, ngandel ora wis men kepengen kangen e tau tak nggo balapan jaran e wis ngandel ora oh bagong kowe aja kebangetan ya bagong iki mapan ana ing soko lima mula kowe kudu nganggo tata krama mekaten inggih penemban kowe ana wigati apa apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu semar Sowan ana ing pertampan Sukalima lah kok dadi mengijen tanpa luang. Nuwun sewu menemban keparang kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Loh, lah kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos penemban durna mriya mujudaken satunggiling guru maha guru ingkang saestu lantep panggraitane sedaya sami mestani nek durna niku ala durna niku elek niku jane ora nyata ming fakta eh anu napa niku ming napa jeneng kabar burung sing boten wonten nyatane ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggrahitane, tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun Ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggrahitane, dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya iki. Iki piye iki mau? kok turah omong omong kalimat wis kentekane mula kula pitados nek begawan durung niku pancen satriya linuhung linuhur linuwe Ndara Janaka sakniki dadi wong sing pinter mana Nggih to? Beberapa kejuaraan. Disabet semua pialanya niku awet panggulawenthah sampean. Iya, iya pancen Janaka kene mulang anak aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara dok nalika pados banyu degan Eh, banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra Patri cetha. sastra cetha sastra cetha paripurnang wangsit sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu niku sampeyan nggih peparing terus sampeyan didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra ndara werkudara anu nurut kali dawing begawan duna wekasan ketemu kali dewa ruci terus paring tirta pawitra maning suci kaya ngeten kok wong do ngandani nek begawan duna niku elek eleke nggon ngendi kula tak takon asline sampeyan iku suci. Asline sampeyan iku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Dik Pati mangru kok kene niku bakal iso njunjuk derajat kula. Mengger yen to. Mengger ampun ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sewan kula mriki menika penemban. kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan kawontenan desa kula desane bapak karang kadempel menika sameneika sampun boten tentrem sampun boten ayem sampun boten rukun langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona niku membuat resah para penduduk desa wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudal bingung gregeten kula tuku daya jumbangane corona nyandel ora saya suwe ra saya ora cetha to kok sik bakang kuwi aja ngawu gawar ngawur terus piye nah terus kula niku jane kepengin bangun desa bangun desa kula supaya pulih wong niku padha ngerti marang ketentraman ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe med memedhi tumraping para kawula srana kula kepengin bangun desa ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten ming agalan tok tegese ora ming kekuatan lahir tok ning muga kekuatan batin nah mula saking menika dinten menika menemban Kemarang mboten kemarang kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula. Keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kekedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kalian penemban durna. napa sak rep ngendikaning penemban Durna badhe kula nut kula badhe ngestokaken dawuh cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun nanggen kula ngunjatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara mantur sembah nyuwun Piye Kang? Oh, mangkir yen Dipati, mangkir yen. Niki wonten srana ning sampean mang meneng mawon. Oh nggih. Loh, kok sik Bagong? Lah musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi pasek sen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lat lat lat lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih kere. yang pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni jernyatane yang pancen begawan durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat siswa sing sugih apa sing miskin nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku Astu menemban, tenan bakong Pola oh, nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya. iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae, mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wah, enting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ayo iso ora apa-apa, ora apa-apa. Tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangandikanipun Begawan Durna. Ah, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryo Sengkene kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngopo? Ditilik teng 1001 malam mawon. Mengke teng riko menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika tiga lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tupi daya elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi Iki aku ngimpi yang toko kuwi mangku sang Hyang Rembulan Bagong. Weh. Tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe. Kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan karang kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sedyamu Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh, begawan nabiyasa. Kae ya pinter, ning aku ketoke ora srek. Suwita karo begawan nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira so halus so kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok penemban Durna. Iya, iya, Bagong. Heeh. Mm -mm. Matur sembah nuwun penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku mek bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon kamu. bakal kelakon gonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran kayu kastuba mulya. Kayu kastuba mulya? Iya. Yeah. kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapan ana ing panggonanmu yen kowe bisa nggayuh kayu kastubo mulya oh mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara siswaku duk nalika semana lima dosi teng pundi niku niku toko kayu do enten mboten nggih nek kayu kastubo mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe ning kayu kuwi kayu duweni daya kayu kuwi duweni kekuatan kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi kayu kastuba mulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu kastuba mulya kuwi papane ana ing Gunung Candra Geni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candra Geni iso nggayuh kayu kastuba mulya. Oh, apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan? Pewangunan ing desamu bakal ngrebdo ngrembaka para kawan Bagong. Kakiatri sang kapirangu rinangkul kinempit kambit om dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ana sing jas ya situ kang kutu kering ping ong ong gunung candra geni pundi ah gunung candra geni kuwi pinggire gunung Mahameru. Kuwi mapan ana ing ana Tebrasara, kuwi munggah ning gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplung jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Heeh, hmm, kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora werku, Dara? Hmm? ora ana jamak lumrahi wong kang padha ngias karo pengendikaning bagawan Durna wong akeh wong kang ora percaya karo bagawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae warton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu kowe entuk ing dok jongko kowe entuk ing bakal mbok gayu oh nggih nggih ngestaken dawuh nek wis mantep ya mantep yen iya ya iya yen ora ya ora yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi kudu mbok cekel sing kuku bako. Nggih, siap, siap. Pani ora? Wanton. Nek nyemplung kawah we wanton, wanton pun mboten apa-apa. Kula urip ya mung doya-oya dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung nang kawah we malah entuk ya kelakon mulya ora entuk ya modar teng mriku mboten apa napa Oh, bagus, bagus. Yen mancen kaya mangkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan nun nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun dhe sampun paring ilmu kalian kula oh iya iya bakong iso dadi ngapa ana kene pantai kula nyuwun pamit iya iya bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih penembahan. Ya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala salaku jantramu. Muga-muga kesempatan panjangkamu nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan bako. Ye, Kakang Mremban Durna disuwitani abdi wae. Sampeyan ne paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha, nek Kakang Mremban Durna niku lahir ndedeple. Tengestina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangkir pinta Depati, mangkir miyin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kok ya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane? Sampeyan wau kula ora pun jawil karo sampeyan to di pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang, mergo ayangane Semar niku dadi wujuding bagong. Dadi nek bagong niku mengke tekan ing pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe, gedhene bakal tekan ing pati, di Eh, lah. bola-bali nek ponokawane dan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah lah KTP barang ilang. Sin. Sin kok sin. Barang ilang weh, kagung iki pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu golek sangu kok nyepol dompete wong liya oh dek mate pripun bakong munggah wonten ing gunung candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip mesti bakal tekaning mati nggih kula ngaturake panuwun lah kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan mula sampeyan ya kudu makarya makaryaning ing abdi kepatihan pripun kakang Prembaduna Kurawa mang ketapke. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah candra geni bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning bagong. niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ning ngoten kula tak medal jaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan yen perlu bagong dilimpe dipateni pun ngoten mawon. Bakong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Matane Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos di ngatos-atos. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Mesinipun paduka mboten gadhahi tumindhaing kados mekaten menika. Oh, utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembahane, moko janjane geseh karo atiku. Ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya ming dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya ngersa ta ma? Bli ngestaken jam. Kowe dadi sawiji karo para sata yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Bli ngestaken dawuh. Bubarna para cantrik mangi dijanggan ke padha mangarsama. Pun bapa wong atuwamu nedya manjing telenging pertapan. Bli ngestaken dawuh bapa penemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh, Ger, anak wasatama. Purna gatining pananggilan. Sang pinandito arso kundur ngedantun jeluk sangking dampar kencolokin ambit gambaran gading kadirakan garing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil pacaran ke Prabun gawis tinggal saking mandulo Tindak Sri Noronoto lamun ngatinon saking mandulo kaya tang sakaton bebayaning margo oh Petroi, mm -mm. kowe ngadangi lekku mlaku trogong. Kowe tak takoni wis jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Heeh. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, ya to? Heeh. Tegong. Piye? Okeh guru, akeh pendhita sing apik, sing ampuh. Ning kena kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Neng nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe. Ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nyusul karo kowe kowe kon bali neng ning Karakadembel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, apa? Aku ndek niat mbangun desa. Monggo sawise aku suwan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku mbangun desa Yen aku kudu golek kayu kastuba mulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu kastuba mulya kuwi tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tak goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Bagawan Duna. Kok kowe arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene penemban Durna, nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah, aku entuk kayu kastuba mulya, Gong. Thank eling ora to, Le? Hah? Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panas sing ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok disihi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? jaman Ndara Werku Ndara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werku Ndara. Ndara Werku Ndara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werku Ndara wae ora mati kok. Ndara Werku Ndara beda karo kowe nyok. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. minggir ta kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae kok. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku tetep nyemplung aku lho ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung ora sah, rasa nyemplung golek iskon dhuwur munggah Gunung Candrageni ya kena. Ning digolek iskon dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulih ora? Ora mulih salin perkara karo lho. Ora ana kakang, ora ana adhi lho iki. Gong, ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petro. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Aku nek wis katok ana banget iki wis nekat. Ora ora sang dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan lho. Nek ora gelem muleh aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana Kakang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem muleh, nek ora muleh ya wis, aku ning ngemoh tae wangi terus. Gah. Bom. Bom. Katon Bagong melayu-melayu. Nasak karang pradesan Kurawa nggone laku dedemitan. tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih, pawon. Sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartomarma wonten timbalan. Jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongen tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati ngendikaning Kakang Premban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati Semar mesti melu tekaning pati. Mula coba Bagong lepas lepasana pusaka. Yen pancen tekaning pati kowe karaku wajib unjuk atur sanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggir. Aja ketok, Lindak ketara. Ndak ketara. ngobok kowe telas-telas. Gong kowe kena apa? Pak, Bakong kesonjo boyo, Pak. Eh eh Ong Dedian kula Mas Patik Raja Dewaku. Oh, oh, oh ladara. Nganti persasat kaya wis ora aku agangganku jumangkahake suku. Ngrembyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas persasat kaya wis sinumbet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan. kethek wae kaya wis entek aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana dumadakan ketiga ngerak agak-agak tetesing banyu dan ora teka mula sendang-sendang padha asak pendak esuk nggonku golek tetesing banyu mbun supaya isa nelesi marang tenggok nanging ewadene kaya sinumpet dening panguasaning dewa. Oh, oh, oh la dalah. Lah apa bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Gone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Oh, oh dewa, oh, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartentu badhe paring tedha Dating abdi pun arga yaksa ing kemapan wonten lengkaing candra geni menika dewa oh, engko oh, sapacarita nalika semanten dereng paripun sami sang arga yaksa angudraos madaning telenge wana ingkang ketap-ketap saking dirgantara nenggih kuntaling ki ora bagong nalika semanten kenging pusakaning sang ya para sata kula dawah wonten kajenganipun sang arga yaksa kagiat kadra kasan yang sedya arga yaksa trisang kapirango pinangkul kinempet kempet dosa ngregnaning bawana oh dosa ngregnaning bawana ya si tukang walang ati oh uh uh, uh Lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ning jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sanggan parane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara. Moro bareng tak waspadake, wah <laughs> oh, sajake wis tekaning pati. menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya Eh pawongan kowe aja sambat kaningaya Gandeng kowe tiba ning ngarep aku monggo aku lagi nandhang luwe kaya ngene Ndak pesthekake yen kowe dadi pangane ngarga yaksa mula tumungkul apa-apa ngakoso ibumu pertiwi Kowe tadi sen-sen ning wadukku yen ana lumputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi panganing arga yaksa dina iki, ha? tangisi iki kok aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho ana mak jelek ning dada terus kontal aku isih sadar ning antariksa iki aku isih isa eling aku bengok-bengok kok terus pet raing Purwadasina kok ngerti, ngerti tekan ning kene iki ana gendruwo gendruwo dengkulmu mlocot iki sapae lho kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku, aku inggih Joko Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udin, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karang Kadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Apa kok tiba ning ngarepku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing Joko Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jos anu Joko Gunung Candrageni. aku njaluk Parilamu ya Arga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candra Geni. Gusik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candra Geni? Aku nampa dawuh pengedikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ing Gunung Candra Geni. Oh, la oh, dalalah kowe nglalu. bawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madhyapada, Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Harga yaksa kowe duwe kapercayaan piye? Mati urip ki ora saka kawah, mati urip saka kersane Gusti. Mula Nek guruku dawa aku kon nyemplung kawah aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawa perintahe guru. Ling gurumu jlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu harga candra geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kepercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah Neng gunung kene. Heeh, mm -mm, syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah gunung Candra Geni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah gunung Candra Geni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku lak leboke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsu kowe. Iya. Lah iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Mangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Yo, wis telung sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsu kowe. Kerembahan aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya nyonya aku pasrah wis ora entuk kayu kastubo mulya ya ora apa-apa sing penting aku iso ngewangi uripmu iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis nujetake suwijining sedekah mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa ning ya kuwi iwakku ora enak lho ora apa-apa langu lho ora apa-apa pokoke ora enak iwakku soalnya aku ki ora tau iya Ora apa-apa, ora dus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Eh, ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Ah wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tak pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. wong kok apike kaya ngono pancen aku kondang becek kok aku kondang apikan kok mulo nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah ikhlas ikhlas jan dolan balan kok oh la dalah yen ngono mapano ngendi sikik ning kudu tak pangan manut ndak sikik apa ning atos ndak tak ngempuke nek arep mbok ya kene kene iki Ning kene iki sok metu gase lho. Ngene kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku. Apa kene? Kene iki malah sadurunge rene nang kene sik kene lho luwih jemek. Piye? Wah, ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Kersaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Kowe telung sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe kowe tau ketemu karo pawongan aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe yen ngono ikhlas tenan ikhlas mapano wah untal malang dening karo yangsa wis untal aja malang engko dadak ngombe ni. mujur wae terus langsung tekan weteng oh iya mujur yo kena wis ngono wae mau yo. Yo, ya wis mate wis mbangane Bali ya wis sisen nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih wis kono nggo nyambung uripmu kaya yaksa ora apa-apa aku yakin ikhlas dimote. Lah ya dikledak. Aku mengrisi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to. Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak zaman iki wong pengabit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi taman iki wong cem pengapit Pengabit, no, pengabit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel loro banget ku Dan. Ya, iya wis gawe wis. Karep samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winayuwe ngasepi. Sinuhmaya winayuwe ngasepi. kocap kacarita nalika semanten pus ginigit mestakaning kilurabagong ing batos sangarga yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lahir batosipun menapa tedhanipun sangarga yaksa nalika semanten datan mubah datan musik kilurabagong semanten ugi sangarga yaksa ora obah angkalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kalaning para jawata gaweaning para dewa pical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning kira bagong nenggih sang pukulan bathara bawor sari merpeki nggane kira bagong oh. oh, Ah. Lha aku malah ngedhep kaca pengilon. Hong milahing Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Samane dewa to? Iya, kok elek. mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita sak kita wujud bagong kaya ngono, panakawan. Aduh, kumulo. Dene paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakake? Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Panjenulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Aduh, aduh. ngaturaken panuwun kula dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang dadiake ulun bombong telenging penggalih ulun Begung Sampeyan kok kaya kula Ulun sak suwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas lagane ulun tiru kelawan jeneng kita Mengkanten Bukulun Iya Lah napa to Kang dadi karep kita teka kita suwita begawan durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya pikulan pukulun ngaten nggih pukulun estunipun kula menika kepengin bangun desa mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih kula damel tentrem kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun bukulun apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekanten bukulun nanging Begawan Duna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastubo mulya bukulun bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul sak nyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusak ing desa Karang kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa nanging sabab apa? Teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. malah kita ingkang budidaya mbangun desa karang kadempel yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula teko ora gelem nyumurupi rusaking desa karang kadempel Bagong terus mulo Kang Sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang karang kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan karang kadempel ewa ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan karang kadempel cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pangayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong ing Kagiatri sang kapirangu rinangko kinampet kambet do sang reknaning bawono Yo si tukang walang ati Oh Mekaten Bu Gundul iya Lajeng keparingipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingno para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging elingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane. saola alaning menungso, isih kedunungan rasa apik. Mula Gandeng Pandhawa kuwi wong satru ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya ku ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bukulun. Lajeng keparang paduka mara gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya bagong. Matur panuwun tanpa pepindhan lajeng selajengipun niki pripun kula nek kula wujud bagong kaya ngeten niki Neng nganti kadenangan para pendhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantenipun ing pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa pukulun celeng udu. wujud buta, Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya, Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita, Bagong. Nggih, ngesaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alana ayang-ayanganing Semar Badranaya mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing anggo kita nun nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta barang wamuk ning Praja Ngamarta Wah, mengki nek wong-wong Pandhawa boten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga bantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestaken dawuh pukulun. Megenga napas sawetara pono kawan Bagong. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana oh manteng pangasing sang pukulun betara bawarsari nyipta kira ora bagong ical wujuding kira ora bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan kira ora bagong wae wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng batu Paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwa ning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba ki bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna no, para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. ora mungkarang karang kadembal nanging desa-desa ing menika dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Nggih. Ngestaken dawuh pungkulun monggo latri manjing angganipun ing ngabdi kosih. Kita areng nganggo jeneng sapa? Waduh lah mriku ingkang repot. Lah dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawil tenger didya buta-buta galak. nganggo jeneng sing apik Bagong nggih kula bingung mawi nami napa Jajal werko wah menawi jajal kudu tumbas Jajal kok ora tuku aja ngecul ulun dudu panggeculan Ulun mancing nganggo kita nggih ngestaken dawuh kulun Pandhawa tata gati Wisraya Indriyang sasara maruta pawana bana margana Omong Samirana lan warayang misikan makulingan limo Oh, eh, eh, eh, eh, eh, panjen bener ngendikaning wangati ibu kula ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa karang kadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku bareng ketemu iwang pikulun bathara bawonsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para pandhawa eh pandhawa Ojo banget banget nggon enak-enak lungguan sila tumpang kendangan dengkul. Ora gateke karo kawulamu, eh. Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal ngelingake karo kowe. Sawanipun Kelurah Petruk Kantong, lho lajar-lajar karya cingang Kelurah Semar Putra lho. Semare koten Oh kabupaten Prayitno semurires semurires eko balik titiyoni titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi ngebetruk eh, ngapa weha ah? teko-teko kok nangis kaya bocah Kowe eh, omong ae kowe tak kon usul adimu Bagong lah kok malah kowe bali nang Karang Kadempel nangis. ngerti masan pak aku wis ketemu karo bagong lah kok bocah ora kok jak bali sampean ngerti dhewe to sipatake bagong to kaya ngono ae wis duwe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae Anggepe dheweke iki ndoro werkucara muni muni ngono <laughs> terus piye Bagong suwito karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun Karang Kadempel. Eh, Bagong kuwi. Bagong niat bangun desa. Sowan Begawan Durna jarene Durna ngomong syarate mbangun karang kadempel bakung kudu golek kayu kastuba mulya. Eh, kuwi apa kuwi? Aku cewek ya ora ngerti wong bakung tak kandhani ya ngeyel. Bareng ana bakung bloko karo aku minggir truk aku arep munggah ning Gunung Candra Geni arep nyemplung kawah golek kayu kastuba mulya. Eh, Bagong, ha. Ah, ah, tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Neng jebol kek karo Kurawa. Kurawa laku dedemikan Bagong kaya kena pusaka kontal Pak Embu nyang ngendi papan gununge. Oh. Kok dadi kaya ngono lakone anakku. Heh. jebul niate becik niate luhur. Nang bareng tak petung-petung ming sak bagong kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong iki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Ing bagong pripun, Pak? Bagong pripun? Eh, ayo do matur ndaramu Pandhawa kon golek bagong nek ora gelem aku tak sing ngamuk. sabdaning kokelo ring kanikara saketar mong kene donga engkong eh, sing pene panco Kepetokeng ayam bono merak Manguwa keng pagakan Oh, oh, oh. Koko Prabu Koko Prabu Ndorowati inggih wonten dawuh Yayi Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan Menggah menapa ingkang dumados wonten ing Praja utawi ing Karang Kadempel Nun sewu Mesinipun Paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka. Krana mesinipun Paduka Yayi Prabu tumunten utusan nglawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar. Nanging sabab menapa dene Paduka Yayi mboten utusan nglawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel. Koko Prabu Esti ning manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengan dika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatos sing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kogel kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa tumunten sakmangke mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalipun Kakang Semar mila tumunten sakmangke estining manah nyuwun priksa langkurmu yen dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menggah kawontenanipun ngarang kadempel, Yayi. Nadan ingkang raka ing Ndrawati sampun sawetawis mboten pinanggya lawan Kakang Semar Badranaya. Mila ingkang raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisuman mboten suwan ngersa Paduka Yayi Prabu. Malah saking mamrayoginipun ingkang raka ing Ndrawaraka, monggo. gandeng sak mangke ingkang sampun sowan wonten garing amarta menapa boten langkung prayogi menawi pandhawa tetinjo dateng karang kadempel yayi rekat lampahing rata tanpa ndara prateng sukune ngarga ram kang tuminga dendeng saengga praja pusekan kang pratangga pusekan kang pratangga Amin. Dereng ngantos parsamen Balwacana. Kasaroso aning men kula Semar Badrana Lyakarya kagiat Sang Para Pandhawa. prayitna semoriris semoriris eka balik titiyane gandayane kakang semar semarane ngopo malah kepasang yogya katujuh ing ngene dene dina samengko kakang semar nedeng dadi pirembaganing negara ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang projeng ngamarta nanten lepat kula nyuwun pangapunten sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan karang kadempel ndara eh ingkang boten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun karang kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula bagong Tumuntun Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiyataning Batos Suwita dhateng Begawan Durna. Ora ah, wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna maring dawuh Bagong iso kuat mbangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastubamulya. ngendikanipun pendhita saka lima kudu golek ening nginggiling gunung candra geni bagong kudu nyemplung telenging kawah Eh ning kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candala. Mboten gething lan sengit kali pendhawane ning klebu abdine ya melu digethingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kali kula nek Bagong kena pusakaning kula. Kendang kapracondang kontal kapra sak menika boten dipun mangertosi wonten papun di papan dunungipun Ndara. Koko Prabu. Ngawontenanipun karang kadempel jebul mekaten. Kedhitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan boten keparang sowan. Wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Eh kula nyuwun dipun biantu, Ndara. Eh anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak. sekawan petruk mlayu-mlayu ya matur ndara puntadewa sewu klapatan diagung pangaksami nedhengipun kula teng gawon teng alun negari ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung suratamta honir baya nirwikara werkudara janaka jagaya bocah thank jagan sing langit kelap-lapaton lirgen sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara ngamarta sapa jajal werga ha kowe sapa ngaku raden janaka kowe ngerti arwa waja kok kowe bapakmu aku ngerti mara tuamu aku apal bojomu aku apal anakmu aku apal bojomu nang tindi teng trethek ha buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging janaka pecah siramu ah, pecah genti kowe Ah, ah! ah buta rambuté digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe? Hmm? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah! Thank power Udara kalah. Koko ora bungasi nggih. Butane ampuh. Lehku seri. Rambute kaya aku. <laughs> Lah dipadani rambute kok lara ati. Wah, sing madani ming wujud buta. Kresna kakangku wong Sabaranga. Kaya ngapa wujude lak tandangan. Thank you. Rama Kresna Tantulursa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngora kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta ya mengkono kuwi Ola oh dalah buta kok anggere perang leren Neng warung tuku wedang perang leren meneh Neng warung ngobok kopi buta apa kae tibane Kiai Senjata Cakra lakon babar jatring wujud pate Mas Rama Raja, Jaya Raja, Imbang Yen, Bodo, Bodo. Wis malih aku. Wis ngono kok. Ah, ah apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Loh. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trimo. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe kok sik, Bagong, nggih. Aja dhisik kowe, nggih. Selak susu e lho. Iya iya ya. Alon-alon. Eh, Bagong urip. Maksudnya aku kan mati. No oh, ya. Sik, Pak. Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun pirsa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa menapa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang karang pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil. Kudune sampeyan niku tansah cedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang kadempel niku Wawane owane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten wonten pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. kula niki mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa karo desa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo ndoro-ndoro Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawangi sor sing mangsawang dhuwur terus, mengko nek klilipen. Ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku mang gatekke, ngoten. Karang kajempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku mbangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. bangun taman pariwisata gitu pak mm -mm. wis kesel bapak nunggu lo bagiannya bagong bangun desa Neng nek bakong ora dibantu sampean-sampean ora bakal bakong kelakon bangun desa. Lah manunggaling sampean minangka Gusti kula kali para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem mayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karso lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandingan kalih para masyarakat kawula alit bangun pembangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak salah sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaan kawula karo sampean saya ngrekoso sampean dadi nalendra ndara. bathok bolu isi madu. Ana ngunake bathok. Kowe iki dialem bathok bolu isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh bono Ning kula butuh kesangguhan sampeyan, kesanggupanipun ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kayaan kula. Agung. Bakal ndak sengkuyung. Bagong, tak sengkuyung lahir batin. ana kawan bagong dak sengku yo lahir batin ana kawan bagong aku yo nyengku yo lahir batin eh uh, anak sing ngerti karo wong tuwa ki meng kowe meng bagong uh, eh, aku ora butuh gareng aku ora butuh petruk Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Heh, kowe ya wani ngelingake marang bendara pingkeng nedeng kalimbut. Heh, tole muga-muga kakon penjang kamu ponokawan.